إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعين به ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد انه الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه عليه الى يوم البعث والنشور أما بعد عباد الله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad faza almuttaqun Amma baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia kipenzi chake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam rehma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na amani zimwendee Nashuhudia kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja ambaye kwamba ana ushirika katika ufalme wake wala hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana yoyote anayemfanana kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyothibitisha katika surat al-ikhlas na pia nashuhudia kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wa Allah na mtume wa Allah ambaye aliyotumia katika umma huu wote ambaye kwamba ni mtume wa mwisho hakuna mtume mwingine asiyokuwa isipokuwa isipokuwa yeye yani ni khatamul anbiya ni mtume wa mwisho ibada Allah i'lamu rahimakumullah فموضوعنا اليوم ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى سنتكلم من سنتكلم عن انواع العبادات واعظمها واعلموا ان العبادات لا تستحق الا لله جل شانه الخالق الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا احد enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika maudhi ya leo tutazungumzia kuhusu baadhi za sampuli za ibada za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile tunavyojua ibada ni ismu jami'un likul ismu jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah ibada ambayo tutakusudia ni majina ambayo wamekusanyika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia nazo yale mambo ambayo kwamba yako yamedhihirika na yale ambayo kwamba yamefichika enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala mjue katika ibada kuna sampuli kuna sampuli na kuna sampuli ambayo kwamba ni kubwa zaidi miongoni mwa sambuli za ibada kwanza tuelewe kuwa ibada haistahiki isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah peke yake ndiyo anastahiki hizo ibada ukipeleka kwa asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala basi umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake na Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi katika Qur'an inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe mtu ambaye kwamba atakufa hali ya kuwa anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na anasamehea madhambi mengine am, am, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kitaka kusamehea lakini ibada yote kipeleka kwa asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwanza tunamwamini Allah ndiyo muumba ambaye kwamba ni mmoja peke yake ndiyo ambaye kwamba anaistahikiwa katika ibada wala hakuna ibada ambayo kwamba inastahikiwa isipokuwa kwa Allah واعلموا أن من من أنواع العبادات منها عبادات اعتقادية وهذه هي أساس العبادات كلها وهي أن يعتقد العبد أن الله هو رب الواحد الأحد, الله الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه wa annahu la ma'budu bihaqqi ghairihi katika miongoni mwa sambuli za ibada ni ibada ya kutakidi ya akida na hiyo ndio asasi ya ibada ambayo kwamba ni muhimu sana katika mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo asasi ya ibada tujue yote inatakana mja atakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndiyo Mola ambaye kwamba ni peke yake ambaye kwamba ni ambaye alikwamba aliyotuumba sisi wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kila amri iko kwenye mkono wake ye akitaka amran yakulu lahu kun fayakun akitaka jambo yeye ndiyo anasema linakuwa linakuwa wama tashauna illa an yasha Allah na hamwezi mkataka jambo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akitaka ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema ولا تقولن لشيء اني فاعل غد فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله usiseme kwa jambo lolote utalifanya kesho alipokuwa anamwambia mtume Muhammad SAW na khitabu saizi kwa kila atakayesoma Qur'ani usiseme utakaweza kufanya jambo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anataka akitaka na tunaamini kuwa manfa na madhara haitoki illa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala ana ushirika katika ufalme wake na hakuna ambaye kwamba anaweza kutupatia shifa na kutuokoa na moto wa jahannam na kila jambo na kila bala isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala ndio anastahikiwa kuabudiwa kwa haki hiyo ndio ibada ibada itiqad tutazungumzia kuhusu baadhi za anwaa ibada alafu tukipata nafasi tutazungumzia ibada moja ambayo kwamba nakusudia naye ni dua kuna ibada hunaka ibada ambayo kwamba inajulikana ibada ibadatun qalbiyya ibada za moyo na ibadatul qalbiyya kadhalika la yajuzu an yaqsuda biha abdun illa Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu wa sarfuha li ghayri وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك وهي كثيرة مثل الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والحب walinabatu watawakkuli walkhudhu kuna ibada ambazo kwamba zinakuwa ibada ya moyo na hizo ibada ya moyo pia haitakani mja akusudie isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kupeleka hiyo ibada kwa asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki kama hofu kumwogopa kuogopa kiumbe cha Allah zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala arraja kutarajia kheri au chochote kwa asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala badala ya Allah subhanahu wa ta'ala raghba kuta, raghba kutaka yani kutaka yote kwa pupa ya kutaka jambo lolote ambayo kwamba linzuri au rahaba labda kuogopa kama moto wa jahannam na madhara yote alkhushu walkhashya kuogopa na kunyenyekea ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala walhub mapenzi iwe ni zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala walinaba na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa tawakkal na kutawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala na khudhu na kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala hizo hizo ibada azifai kwa mja hizo ni ibada za kalbu ila uelekee kwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kila ibada ina upana wake mmoja inaweza kuzungumziwa katika hutuba nzima mmoja inaweza kuzungumziwa katika hutuba nzima sababu kila moja kuna dalili na upana katika hiyo na kuna ibada ambazo kwamba ibada za maneno kaulia wa ibadatul wa ibadatul kama swala kama saum kama haj kama dhabh kuchinja uchinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wala husije ukachinja kwa ajili asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kama wale ambao kwamba wanachinjia majini wanategemea asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki ni shirki hata ukifanya ibada yako ukiswali swala yako haitakubaliwa au kufanya nadhiri kufanya nadhiri kwa Allah subhana wa ta'ala na kuna sambuli ya ibada zingine ibadatu amwal ni kama zaka na sadaqat na kuchinja na kutoa nafaka na mengineyo ibada Allah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala kad amara bid wa hiya min a'zami anwa'i al-ibadat na tutagusia hapo dua ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamurisha tunapoomba tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ndiyo miongoni mwa a'dhamu anwa'il ibadat kwa sababu swala tunayoswali ibada yote tunayofanya inakuwa ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala فعن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة thumma qara'a وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين حديث napokelewa na sahaba Bashir ibn Nu'man ibn Bashir radhi ya Allah ziwaendee wote wawili anasema kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema ad-du'a huwa al-ibada dua ndiyo ibada unapomo dua ndiyo katika ibada kwa hivyo tujue ibada katika ibada muhimu sana unapomuomba Allah subhana wa ta'ala dua kisha akasoma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiyo aya akasema waqala rabbukum ud'uni Mola wenu Allah subhana wa ta'ala amesema niombeeni astajibu lakum mtawajibu innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin kwa hakika wale ambayo kwamba katika waja wa Allah subhana wa ta'ala wanayokuwa na kibri na hawataki kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kurejesha dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ahadi kuwa sayadkhuluna jahannama dakhirin wataingia katika moto wa jahannam dakhirin hadithi iliyopokelewa na Abu Daud wa Tirmidhi na Tirmidhi Imam Tirmidhi amesema hiyo hadith hasan na Imam na Hakam Hakim pia amesahihisha hii hadithi katika Mustadrak Allah subhanahu wa ta'ala ametuamurisha katika dua kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi sana ambayo minha athna Allah subhanahu wa ta'ala anbiya wa rusulahu faqala innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghban wa rahba wa kanu lana khashi'in aya nyingi sana miongoni mwake Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa kisifu manabii kama Zakaria baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akasema hao manabii ka innahum kanu yusari'una fil khairat walikuwa wanakimbia wanafanya bidii kutaka kufanya mambo ya khairi wayad'una na raghaban wa rahaba wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kutarajia khairi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa rahaban na kuogopa shari kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala khairi miongoni mwake pepo na mazuri zaidi na shari miongoni mwake moto na mabaya mengineyo wakanu lana khashin Allah subhanahu wa ta'ala anasema walikuwa ni wenye kumha, kum, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala anasema unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na wewe na atakujibu dua yake ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an wa idha sa'alaka ibadi anni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani watakapokuuliza ewe Muhammad waja wangu kunihusu mimi kuhusu mambo ya dua Allah subhanahu wa ta'ala anasema wanaponiomba mimi niko karibu na wao na kila anayemuomba na namjibu anayeniomba ninapo namjibu yoyote ambaye anayeniomba Allah subhanahu wa ta'ala anapea anatupa ahadi na namueleza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa tunapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu na anatujibu kwa yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuahidi ibada Allah kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kumuomba Allah, kumuomba katika kila hali hali ya shida hali ya kurubat Allah subhanahu wa ta'ala alisema kuwa hakuna anayejibu mtu anayekuwa kwenye matatizo na anayemtolea mtu matatizo illa Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema ama yujibu almutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su je sual tankir kuwa Allah subhanahu wa ta'ala si ndio Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambaye kwamba anamjibu mwenye kuwa na madhara anapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala wayakshifu wayakshifu su na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anamuondolea mabaya kwa hivyo unapokuwa na matatizo kurubat na shida rudia kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anayejibu yule ambaye kwamba anayemuomba anayekuwa na matatizo kuwa yeye peke yake usiende kwa majini usije ukawa unakuja msikitini unamuomba Allah subhana wa ta'ala unamswalia na wewe umeweka majini kuwa ndio kinga yako hiyo ibada yako ibada yako yote itakuwa ni habaa manthura siku ya kiyama utakuwa na chochote unajidanganya kwa sababu ku, kinga yote na chochote ambayo kwamba unaifanya kwa sio kuwa Allah subhana wa ta'ala unamshirikisha na Allah subhana wa ta'ala anasema wala in asharakta la ahbadanna amaluka utakapomshirikisha Allah subhana wa ta'ala amali yako yote unayofanya mema yataharibika kwa hivyo mambo yote yarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji usaidizi ndio Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia dhamma ala alladhina yu'ridhuna an du'ai wakati amefanya dham ame, amekemea wale ambayo kwamba wanaepuuza kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati wanapopata msiba na mambo madhara wanarudia kwa wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anawakemea Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama ارسلنا في qaryatin min نبي illa akhadhna اهلها bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum kuwa hakika sisi hatukutuma katika kijiji chochote nabii mtume wote illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad watu wao kijiji wanapata msukosuko wanapata madhara kuna mambo ambayo kama yanayokuja yanawakujia na Allah subhanahu wa ta'ala anafanya hivyo la'allahum yadharra'un wenda wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anafanya hivyo ili murejee na muombe Allah subhanahu wa ta'ala ndio Allah subhanahu wa ta'ala nazidi anasema walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرأوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa nilituma mitume kwa umma tofauti tofauti kabla yako ewe Muhammad na wakapatikana na msiko msiko na mabala na haya yote Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akifanya nini ili waweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala lau haingewakujia misukosuko ya Allah subhanahu wa ta'ala haangeweza kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumrejea na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala lakini kuna baadhi ambayo kwamba nyoyo zao zimekuwa kama chuma na sheitani akawapambia wakawa sio wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala labda wakarejea kwa viumba ambayo kwamba sio Allah subhanahu wa ta'ala wanawategemea na Allah subhanahu wa ta'ala amekemea hayo mabaya ambayo kwamba waliokuwa akifanya kwa hivyo wanapopatikana na msukosuko mrejejea Allah subhanahu wa ta'ala usiporejea Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yadhumuka fi dhalika na miongoni mwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala tunapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujue hatumuongezee Allah subhanahu wa ta'ala katika ufalme wake chochote illa ni amri na ibtila Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea lakini hatuongezei wala hatupunguzi katika ufalme wake subhanahu wa ta'ala chochote lakini Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea ili kwa manufaa ya sisi wanadamu ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuhan nas enyi watu antumul fuqara'u nyinyi ni maskini hamna chochote ila Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alghaniyyul hamid Allah subhanahu wa ta'ala ndio tajiri na ndio anastahikiwa kushukuriwa na kuhimidiwa kwa kila jambo kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala tunarudia kwake wala sio tunamuongezea chochote katika ufalme wake ala tunapu, wala tunapunguzia chochote katika ufalme wake ila ni kwa manufaa yetu na ametuahidi tunapoenda tunapo kinyume ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye hata tuadhibu kwani itakuwa shirk na Allah subhanahu wa ta'ala anazidi kusema wallahu wallahu alghani wa antumul fuqara Allah subhanahu wa ta'ala ni tajiri hahitaji kwenu chochote wa antumul fuqara na nyinyi ni masikini na katika hadithul qudus Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu hadithul qudus hadithi ambayo kwamba imetoka kwa, kwa Allah subhanahu wa ta'ala lafdhi yake na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ibadi enyi waja wangu kullukum dalun nyote mmepotea illa man hadaituhu isipokuwa yule ambaye kwamba nimemuongoza nime njia kisawa sawa fastahiduni ahdikum fastahduni ahdikum takeni uongozo kwangu nitawaongoza nyinyi ya ibadi enyi waja wangu kullukum ja'i'un nyote mna njaa illa man at'amtuhu isipokuwa yule ambaye kwamba nimeweza kumpa chakula na kumlisha fastat'imuni at'imukum basi mnapotaka malisho na vyakula mrejee kwangu nitawa nitawapa chakula ya ibadi enyi waja wangu kullukum arun kullukum arin nyote mko uchi hamna mwaguo illa man kasautuhu isipokuwa yule ambaye kwamba nimemvisha nguo fastaksuni aksukum basi mtake mavazi kwangu nitawapa mavazi ya ibadi enyi waja wangu innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar hakika nyinyi mnafanya makosa na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa usiku na mchana wa ana aghfiru dhunuba jami'an na mimi nasamehea madhambi yote fastaghfiruni basi takeni msamaha kwangu aghfiru lakum tawasamehea hadithi hii imepokelewa na imamu muslim kwa hivyo ibada Allah alaykum bidu'a fad'u Allah subhanahu wa ta'ala wa alamu anna al-istijab anna anna lil-istijabati ad-du'a shurutun mwa murije kwa Allah subhanahu wa ta'ala na muombe Allah subhanahu wa ta'ala na katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna sharti la budda min tawafuri lazima hizo sharti zipatikane kwa hivyo usije ukawa unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ukawa ukaona dua yako haikubaliwi labda umeingia katika baadhi ya hizo masharti ambayo kwamba tunaweza kuita mawani dua miongoni mwa zile ambazo kwamba zinaweza kukuzuia ku kum, kumwomba yani kupata majibu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na hayo tujue Allah subhanahu wa ta'ala unaanza ukamuomba yeye ima akujibu wakati huu ama akuwekea wakati mwingine ndio hakujibu ama aone sio maslaha kwako kukujibu wakati huu labda utajibiwa siku ya kiyama ama haone chenye unaomba sio khairi kwako wala sio maslahi kwako lakini pamoja na hayo kuna baadhi ya vitu unaweza kuomba ambayo za khair ama unataka kwa Allah subhanahu wa ta'ala nusikubaliwe isipokuwa utakubaliwa ukiepukana na hayo mambo ambayo kwamba tutaweza kuitaja baadhi yake tukikuwa na wakati أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ibada Allah usikum usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad faza almuttaqun i'lamu ibada Allah anna min mawani'i ad ijabati ad an yakuna al mudhi'an li fara'id Allah subhanahu wa ta'ala murtakiban li maharimihi wa ma'asihi ibada Allah mjue miongoni mwa vitu ambayo kwamba inaweza kuwa sababu ya mja kutokubaliwa dua yake ni yule mtu ambaye kwamba awalan yeye faraidhi za Allah subhanahu wa ta'ala alizitimizi yeye ibada za Allah subhanahu wa ta'ala aliyomfaradhishia mjalia kuwa lazima ha akamilishi vile Allah subhanahu wa ta'ala amemlazimishia na huyo mja pia yuko kwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala yartakibu bad maasi Allah subhanahu wa ta'ala na muasi Allah subhanahu wa ta'ala hiyo inaweza kuwa miongoni mwa sababu ya huyo mja kutokubaliwa dua na Allah subhanahu wa ta'ala kama vile pia kukata silatu rahmi unakata uhusiano na akriba yako watembelee pia inaweza kuwa ni sababu ya pia dua yako isijibiwe kwa hivyo unapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala hakikisha wajibu za Allah subhanahu wa ta'ala unatekeleza na maharim za Allah subhanahu wa ta'ala upo mbali nazo katika hadithi an-nabii sallallahu alaihi wasallam qala ta'arrafu ala Allah fi ar-raha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mjue Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya raha unapokuwa na neema Allah subhanahu wa ta'ala amekupa neema yaarifuka fi shidda Allah subhanahu wa ta'ala atakujua katika shida na miongoni mwa neema kumjua Allah subhanahu katika raha tekeleza wajibu wa Allah subhanahu wa ta'ala usije kuwa unawacha wajibu wa Allah subhanahu wa ta'ala na muasi wakati wa shida ndio unamrejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo maana ya hadithi mja anapomcha Allah subhanahu wa ta'ala na kahifadhi hududu za Allah subhanahu wa ta'ala na katimiza haki za Allah subhanahu wa ta'ala katika hali yake hali ya raha basi Allah subhana wa ta'ala pia atamjulia katika shida atamjulia huyo atamjua hali yake katika shida na katika hadithi nyingine Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema wama taqarraba ilayya 'abdi bishay'in katika hadithi al-Quds kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema wama taqarraba ilayya 'abdi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 nikimpenda kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi mimi nitakuwa masikio yake ambayo kwamba anasikia wa basaruhu alladhi yubsiru bihi macho yake ambayo kwamba anatizama nayo wa yaduhu allati yabtish biha mkono wake ambayo kwamba anaitumia wa rijulu allati yamshi biha na miguu yake ambayo kwamba anatembea nayo yani maana yake Allah subhanahu wa ta'ala ako karibu naye kumjibu kwa chochote atakapoomba kwa maana ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala mcha Allah subhanahu wa ta'ala na Allah anasema wala in sa'alani la ameleta nunu taukidi ni kama kiapo akiniomba nitampa huyo mtu kama huyo wala in ista'adhani la uidannahu na kiomba kuepukana na mimi katika balaa nitakuwa mbali naye kwa hivyo katika miongoni ma faraidhi miongoni ma ku, ku, ku, kutaka dua za Allah subhanahu wa ta'ala tuhakikishe kuwa hatumuasi Allah subhanahu wa ta'ala ndio katika hadithi kuna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotajia mtu ambaye kwamba yutilu safar mtu ambaye kwamba yuko kwa safari ashatha aghbara yani ambaye wakati wa safari wa zama za safari zamani wa safari na anasafiri na vipando wanyama mtu anakuwa kuna vumbi kwenye mwili wake nywele zime hazijachanika anasema mtu kama huyu anazungumzia mtu kama huyu yamuddu yadaihi ila samaya ananyosha mikono yake kwenda mbinguni anasema ya rab ya rab e allah allah nisaidie nisaidie katika ile janga nipatie katika ile janga na wa matamu haram mtume anasema malisho yake ni haram yani chakula anachokula amechuma kwa haramu wa mashrabu haram vinywaji vyake vya haram wa ghudhiya bil haram yani maisha yake yote ni haram analia analeleka kwa mambo ya ma, ma, haram fa anna yusajaba lahu lidhalika mtu kama huyu atajibiwa vipi katika katika ibada katika dua yake kwa hivyo unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala hakikisha vyakula vyako na kila chenye unataka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kiwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutufatana na wakati tutagusia pia unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala uwe na ikhlas na khudhuu katika ibada na unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala utarajie kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambaye kwamba anayekujibu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sio Allah subhanahu wa ta'ala yuko tayari kwa kumjibu vile katika aya ambayo kwamba tumezungumzia na pia katika mawani e, tunajua Allah subhanahu wa ta'ala katika miongoni mwa sababu ya inaweza kuwa dua yetu isipokubaliwa tutakapowacha amru bil ma'ruf wa nahya anil munkar tuamrishane mema na tukatazane eh, maovu ndio katika ah, kwa sababu tusipokatazana mema na tukatazana tukaamrishana mema tukakatazana maovu basi tutapata adhabu ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanahuna 'anil munkar mtaamrishana mema ama mkatazane mema kama sivyo basi mtamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asiwakubalie na ibada muhimu sana turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio anastahili tusitafute wasita kama vile ahlul qubur wanavyofanya wanaenda kwa makaburi wanafanya tawassul bil amwat Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyo ni dhalika ngao kuna baadhi ya watu wameandika vitabu ya kuonesha hakuna dalili ambayo kwamba inaonesha dhahiri kuwa kuna mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhusia na Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia tukitaka kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala twende kama kaburi tufanye tawassul bil amwat Allah subhanahu wa ta'ala wanasema lillahi alasmaul husna fad'uhu biha Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri muombe Allah subhanahu wa ta'ala na hayo majina usiende kwa kaburi ya Sheikh fulani wali fulani unasema kwa jina lako naomba Allah subhanahu wa ta'ala kubalia dua Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji ya Allah ghaniyo dhalika au bali hawa ambao kwamba uko makaburi wanahitaji dua yako kwa nini tena unaenda kuwaomba wao ndio wanahitaji dua yako wale ambao kwamba anajaribu kujuzisha haya wanaweka madalili ya kuwa mwenye iko kaburini anakusikiza lakini katika mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na salafu saleh hiyo katika mlango, katika mlango wa shirka tuepukane nayo isiyo ngumu kwako kuja kupiga magoti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuswali na kunyanyua mkono wako kumwomba Allah Allah yuko karibu fikiri itakupeleka makaburini kaburi ya wali huyu mwenye amekufa anahitaji dua yako hata kama alikuwa mtu, mtu mchaji mwema masahaba hawakufanya hivyo hawakuwa wanaomba wakiomba hata mtume alipokuwa amefariki hawakuwa wakimuomba uh, tawassul bihi kama kuna hata saizi nasikia kuna kuna kasida ambayo kwamba labda wengine hawajui wanasema ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana hiyo tawassul bin nabii sallallahu wanasema eh allah ya rabbi eh allah kupitia mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam